luma poluo turmentas bestoin. Mult loce homoi tagigas la nocton. Pregeioi cae monumentoi estas al lumigatai. En stadionoi regas inunda lumo, cae stratai lanternoi lumas brilege. Luma poluo estas ofte subtaxata dangero cae gi causas desertiga in sequoin alla medio. La emo pri nocta daura lumigo estas por multai bestoi turmento. Lumo, ja unu flanque estas beno, sed gi havas ancau ombran flancon. Luma poluo estas versaine cefa causo de la tut terra mortado de spezioi, diras biologino. Ce stratai lanternoi, oni povas ofte vidi densain svarmoin de insectoi. La lumo altiras milegoin da insectoi, kiui susuras circau la luma fonto, ili lacigas au bruligas. La tuta nutra ceno tiel chaosigas. La bestoi kiui chasas en malhelo, trovas mal da nutrajo. Multae vespertae specioi estas lum sentemai, ili evitas lum fontoin, cae protio havas pli cae pli malgrandain grandain cias areoin, raportas la svisa natur protecta organizo birda vivo. Rubecoloi, kiui principe ec cantas frue dum crepusco, pro tio ce hela lumigo cantas foie dum la tuta nocto. Ec curantoi povas per fortae lampoi sur la frunto geni sovagiaen bestoin. Sed estas ne nur tio. Artefarita lumo mal ordigas la internan horlogion de multai bestoi. Campai hamstroi, exemple, reguligas sian biologian iaran horlogion, quiu difinas comenzon cae finon de la vintra dormo. Se ili estas genatae per la luma sfero de urbo, au per la lumo de automobiloi sur strato, tiam la dangero estas granda che ilia horlogio el tactigas. Tiam dum printempo ili nec giusta tempe vecigias e la vintra dormo, nec ili estas samtempe pretai por parigio. La reproductado de la campai hamstroi startas odio jam gis du cae duonan monatoin pli frue, ol dum la 1980-ai iaroi, diras la biologino. Anstatau dudec gis dudec quin idoin en iaro, hamstrino educas hodiau nur ancorau quin. Cai tio ocasas je mal tendenzo. Ce celcai specioi mal crescas la nombroi tramezze, ne char troda bestoi mortas, sed char ili, ciel la campai hamstroi, havas mal pli cae mal da idoi. Locai poluoi cae detruoi de la medio ne povas expliki lau la biologino tion factoron. Luma poluo, tamen, yes. La campa hamstro nun estas minacata de el mortado. Por helpi alla pestoi, necessas reducti la exteran lumigadon. Tio signifus ancaus paron de energio. En Germanio, exemple, la urge modernigenda lumigado de plazoi, stratoi cae pontoi, mal sparas ciu iare, tri gis quar miliardo in da kilowatt horoi. Tio estas pli ol unu miliono da privata idom mastrumeioi cune consumas.